Milaka biztanleak jasaiten dituzte Baionako portuak eragiten dituen desplazerak. Izain usain txaja edo ahabotsak gaueta egun, zeltza altzairutegiak, alkion hidrokarburuak edo timakagro ongarri enpresek, hauek denek dute haien erantzunkizuna hortan. Erritarek urte zurte eskatu dute eraginen neurketa zorotza, baina emaitzak ez dira oraino eskuragarri. Eskualdea da portuaren jabe eta bere eskusartzea eskatu jokatzen dute, Valérie Duquequer, angeluko asuanta eta herritarren ekintza babesten du. Alors, ce que l'on demande, c'est un contrôle autonome et pérenne de la qualité de l'air, qu'il les contrôle de façon indépendante et non pas que ce soit l'industriel lui-même qui fournisse ses propres résultats de mesure. Hala ere kontrolak eginak dira estatuaren gandik, baina gardentasun falta salatzen dute egitarrek. Eta sustut, geroari begira, zeltza enpresaren laminagailu behiek ekarriko duten kutsadura geigarriaz beldurtzen dira, Daniel Xene angeluko egitarra da. On est autour de 30 000 euh, tonnes de CO2 par an par la minoire. Donc s'il y en a trois, euh, ça fait 90 000 tonnes. Quand on regarde par rapport à la pollution automobile, ça représente quand même l'équivalent de 60 000 véhicules par jour qui feraient 20 km euh, chacune.